Salbatzeo, zegunan? Egunan. Aierran gira beraz hemen, eh, etorri gira zuen enpresa ikustera, gai berezi baten gatik, ikusi baitugu eh, Europako normek eh, orain uh, galde egiten dutela botoiletan tapoiak lotuak izaitea botoilari, eta ez askatuak izaitea orain arte bezala, beraz elkartasun tapoiak edo deitzen dira, eta e, zuek eh, jadanik martxan duzu sistema hori e, besteak beste euskolarekin. Beraz, zer erran nahi du horrek? Ebe, erran nahi du gure botia kanbiatu dugula, botia eta tapoia. guk ekoizten dugu eskola plastik botian, uh, bat litroko botian, uh, aurten bukatu dugu diazko edo formatu ez dena ondo eh, tapoia horrekin joiteko, eh? bukatu dugu estoka, hori dena aligira bukatzen saltzen, dendetan eta bar. Eta duela hilabete bat, eh, justu justu hilabete bat, hor, ekoiztu dugu, eh, ekoizpen berri bat, beraz, botia berri batekin eta tapoi, elkartasun tapoiarekin. Zer nahi gu, industrial moduan zer nahi du be adaptatu egin izan behar dugu gure makina, beraz inbertitu dugu diru pizkat, zeren eta behar zen kanbiatu eh, kapsulatzeko zera, eh, voilà, behar ziren gauza batzuk kanbiatu, me, me behar da, eta, eta on, on, ongi da, zeren eta azkenean olaxe eh, plastika gutxiago uh, gastatzen duzu eta usten duzu ingurumenean, eta, eta bikaina da gure estrategian gainera gure eragin fabrikako e, estrategian, gure um, eragina eh, nahi dugu hobetu. Eh? Zuretzat efikaza da balio duala ere norma hori izan daiteke kutsaduraren kontrako neurri bat? Bai, bai, balio du. Zeren eta hor, irekitze duzu tapoia eta gelitzen da lotua onzon batzuk erraite dute ez dela erresa edateko, bon, En ustez, eh, konponduko gira, eta, eta eta gainera interesgarria dena, oso interesgarriaz, eta gure tapoia, diazko tapoia erosten genuen nuen eh, Belgikan eta ekoiztua zen ez dakindun eh, Europan, orai, gure elkartasun tapoi hori ekoiztua da irunen, betapak emresan, e, zemen bertan, eta, eta oso pozik gira hortaz zer da, eh, enpresa berri bat sortu dena hortarako edo ez jadanikola egiten zuten haiek? No, jadanikola egiten zuten haiek eta ez ginituen ezagutzen. Eta ba, ba badute, um, eh, um, eh, abantaia bat, tapoi berri horren inguruan, haiek dira Europako lehenak uste dut, ortakotz. Etorri dira gure ikusteat, eta uh, egin ditugu muestra hainit, zaiatu ditugu tapoiak, eta, eta dena ondo. Eta bai, oso interesgarrez, eta tapoia irunekoa, eta botia ere kanbiatu dugu, zerren eta tapoiarekin joiteko botia kanbiatu bergin nuen. Eta botia kanbiatu dugu, eta genera botia berrian, uh, eh, euneko goita marra da plastika erresiklatua. Elburua da tapoia ez aparte izaitea eta ez galtzea tapoia edo zein tokitan. Hori da, ondartzan, eh, karriketan, eh, ara, gainera txikiagoa da, ertsiagoa da, tipo, eta, eh, eta beraz, eh, plastika gutxiago eh, erabiltze duzu, beraz, petrola gutxiago, eta energia gutxiago, beraz, ingurumenaren zat, lujaren zat, obeto da. Hala ere plastiko hainitz erabiltzen da botoila batean? Bai, be, azkenean, uh, guk botia berriarekin, bai. e, uneko uh, ogoita da RPET da hitzen dena, uh, plastika berriziklatua, beraz, uh, erosten dena berritze uh, botia batetatikan, uh, eh, gelitzen den botia batetikan, egiteuzu botia berri bat, eta hola ez duzu, uh, ez gastatzen energi gehiago ekoizteko, eta, eta ongi da hori, azkenean behar dugu hori egin. Mm. Euskola da plastikoan duzuen uh, edari bakarra edo badituzu beste edari batzu ere? E, bakarra, bakarra. Badugu euskola uh, klasikoa, euskola zero, uh, asukjerik gabekoa eta limona da ere. Baina ez dugu nahi edatu eh, plastikasko uh, eh, produktua, eh, gama, esan nahi dut. Uh, atxikio dugu hori, gero nahi dugu edatu lata, lata obiagoa da erremuaren muaren zat, lata. Otakoz, jali dugu gure garagardua, abarratxeak garagardua autonomoa latan, eta, mm, eta berina ere, ongi reziklatua da frantzin, berina. Eta plastika, er, limonada, ranai nuen, sistema bera da, edo ez edo limonada, oraindik ez pasa tapoi, elkartasun tapoira. Oraindik ez, da jalia, merkatuan, eh, botia berria eta tapoi berria, eh, elkartasun tapoiarekin eh, delako gama ez da dialia, uste dut, salmentak ongi jotzen badira, jaliko da ustailaren erdian edo ustailaren bukaeran, mm errezeta guztietan. Ah, ah, ah, abuztuan, seguru, einen eh, dugu mugimendua, beraz. Eh, guk, hemen fabrikan ekoizten dugularik, gero baduzu bada inerzitiki bat, ez da, uh, badugu estoka, jasko botia eta estoka, beraz, hori bukatzen dugu, uh, urtaria erdian, eta gero izan da produktu berria. Mm. Hemen beraz, aipatu duzu, eh, aldaketa txiki batzuk egin behar izan direla, inbertsioa handiak eskatzen ditu horrek, edo ez dira aldaketak ez dira ina handiak azkenean? No, no, ez dira hain handiak, eh, me, eh, ez dakit kit, eh, mila euro, utzi gura bera. Me gero, inbertsoa ere da denbora, zerren eta ez penean ez da <laughs> ez da ibili. Egun bat kasi galdu dugu arreglatzen, hala, eh, produktietatea ez da izugarria izan, baina bon. Hala, esferzuri iten in behar, behar da, eta hala, importantea da, gure enpresak behar dugu bere eragina hobetu. Hortako eragin. Hortako eragin fabrika, hori da. Ja? E... Eh, baitugu panelak, ikusi zu, Thailand. Bai. Ja? Ekoizten dugu mila, metro karratu panelak baitugu. Ekoizten dugu izate asko. Uh, ura ere, eh, lotuko gira uraren asuntuari obetuko dugu gure eh, galituko dugu uh, prozesuan e, ura asko erabiltzen dugu makinak eta uh, motorrak eta maizu, um, eta ur hori berritz ziklo uh, bat uh, garbik eta ziklo bat egin dugu um, zirku ferme itxi zirkitu batean hor eta ora gure gure ura nola erran hasiku dugu edateko. <laughs> Eh, azkenean, olako enpresa batean beti bada zerbait eh, egiteko, beti bada zerbait hobetzeko ez da inoiz bukatzen. Ha, ah, beti bada, bai. Bo, gero berda dirua, ez? <laughs> uraren inbertzioa hor, um, gure urgastatzea hobetzeko, da, irurogoi mila euro, eh? beraz asko da. Uh, dugu urtero inbertetua inbeste diru, baina alere uh, innovazioarekin, um, industria munduan innovazioa asko azkar joiten da eta eta jendeak um, ditu jende batzuk makinak berria, gastatzen dutunak gutxiago hor kompresora ere kanbiatzen dugu gure kompresora eta energia elektrizitate gutxiago eh, gastatuko du eta bar badira gauza asko egiteko bai baina gero bar, ba, da saldu berditura berdira bezeroak berdira jendeak ekoizteko hor hemen langileak akomodatzen direnak ekoizteko eta <laughs> egarrekin denak fen hola da ekonomia ezta mm. bon Nen dugu. Zai. Egiten da. Piskat emaiteko uh, zenbaki batzu edo e, ikusi dugu beraz garagarno botoila handana bat, mm. sekulako e, masinak ikusi ditugu ere bai hor, zomat botoila ateratzen da egunean hemendik. Dependi formatua, me, uh, plastik eskola botia, egiten dugu amar mila, amabos mila egunean zehar, eta garagardo botia txikiak, egiten dugu ogoi mila, utzi bera, emesortzi ogoi mila egunean. Amar, amabos mila botoila euskolarenak e, joa, e, egunero joaiten dira hemendik e, e, iduritzen zaitzen bakia bizikia handia dela. Aba, ah, aba, bai, gero, e, aste bat ez ekoizten dugu, eta gero beste astean, beste gauza bat egiten dugu. orotara urtean zehar, euskola mm, gama plastikezko botian, eta poia berriako botia horretan, e, e, saltzaitugu laurgoi mila, utxiko gora bera beraz uh, urtean zehar hemen eraginen bi edo hiru aldiz ekoizten ditugu, kanpainak egiten ditugu, aste bat edo bi astez, bum, estoka egiten eta gero ez da produkturi atxikitzen duzu bi urtez. Beraz eh, hori uh, egiten duzu eta planifikazioa da gero. Zenta egiten ditugu edari desberdinak, eh, eskola gama, garagardoak, balea eta barratia gamaak, uh, diusak, presor du Pei Bask delako dius, eguneko diusa gama, dute hotza, harima, eta eta beste ekoizpenak ere bai. Zomat langile? Zortzi langile gira. Eta mm. enpresa, erraiten alda gaur egun aski enpresa handia dela, aski gotxorra dela, ez? Eh? kokatua, baina eh, indar hartzen ari dena. <laughs> ba, ba, indar hartzen dugu, baina txikiak gira, frentean baduzu enpresa ah, potoloa. Eh? <laughs> Gu txiki txikia gira. Bai, gero tan diago. Bai. <laughs> Bai, zuri.